més de 40 anys amb tu. boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos Novais, de Radio Samboy. Eh, damos vos as boas tardes, donde estaremos dúas oriñas, pois con todos vos, e vosotros outros acompañándonos a nós tamén. Mm. Así que, amigas, amigos, sexan vostedes benvidos a esta emisora acompañados de eh, Radio Samboy. Benvidos. Buenas tardes, eh, boas tardes, Xulio. Boa, boa tarde, benvidos, queridos ointes eh, escoitantes, como se <clears throat> suele dicir agora. A verdade é que galegos no vais vai estar dúas oreñas con vosotros intentando entretervos e pasar po, un ratiño agradable. Vamos a ter entrevistas, vamos a ter comunicacións, vamos a ter noticias e vamos a ter música tamén o que vamos a facer é eso, como falamos de música, poñerlles música eh, intentar falar coa primeira persoa que convidamos hoxe. Exactamente, sí. Ben, Cando lle pareza o noso técnico, poñemos música logo. despido. Já foste mais que uma tentação. Já foste mais que um segredo ao ouvido. Já foste mais que um capricho em vão. E o sangue cai devagar de feridas feitas por amar em paixões desavindas que nos fazem chorar. Eu já nem sei se vale a pena. Eu já nem sei. diablo siga no peito. Eu só sou fiel a tudo que aprendi no presépio. essa é a única verdade que ser como eu centro. Tu pediste para vir, eu vi. Depois tu foste da minha miopia. Hoje o teu nome na minha sina é vitamina pra minha melodia. Entrega suja na ironia. Só teu amante até o meu fogo me suplica. Abri as fitas para tu vires A vida toda nas cordas dessa guitarra que eu perdi Ai, ainda é sempre a saber se é que diz eu vou parar Bueno, con esta cantiga de Marisa vamos, vamos recibir a un, portugués. A, un, a un portugués como ela que tamén é portuguesa. Vamos alá. Así que moi boas tardes, Eduardo. Hola, moi buenas tardes. Moi boas tardes, Eduardo, benvido. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Chamamos a Eduardo que é o responsable que é o que leva adiante o restaurante Agarimos de Badalona, verdad? Sí. Verdad, sí, señora. Vale, pois moitísimas grazas. A verdade é que gracias nos queríamos, queríamos hai tempo que queríamos falar con vostede porque leva un tempo pois resentando ese este restaurante que últimamente ten bastante afluencia de persoas que van a degustar moitos dos pratos que, que vostedes eh, elaboran, pero últimamente o que máis eh, non sei, máis demanda ten é o cocido galego, parece parece ser, non? Sí, eh, os venres... O, o, o cocido galego e os bacalaos. E os bacalaos. Ah, amigo, ai, o bacalao. Os venres a mediodía e a noite o cocido galego, mas tamén teñen posibilidade de, de degustar o, o bacalao a portuguesa ou a, ah, a, ah, ah, Sí, lo, lo, hacemos segundo una receta portuguesa. Lo, la origen del bacalao es Portugal. Eh, claro. Y, eh, y, eh, y, lo no que aquí no haya, pero de diferente cura. Eh, y lo hacemos por un, hacemos con dos recetas portuguesas o, o tres recetas portuguesas Ay, y Ajá. una y una típica de Cataluña que es lo bacalao a la llauna. A llauna, ah, claro, claro. claro. La, hacemos hacemos las recetas portuguesas de, de bacalao a miñota, que es un bacalao enarenado un lunch. Se trata de un lumo de bacalao de 300 gramos de calidad premium, Olé. que es inharinado y acompañado con una patata frita rodaja, Ah. y una encebollada hecha con vino verde. Carai, ah. carai, carai. Bueno, un, un un placer poder degustar con vostedes o, o, o, os pratos que, que de, por certo, aparte de eso tamén ten menú diario, non é? Sí, todos tamén? os días, de martes a, a viernes, sí. tenemos un menú diario que, que engloba cuatro pratos de primeiro, cuatro de segundo, Oli. un postre e bebida ou café, postre ou café. Caray. No. Nos, bueno. nos balóns de 50. Eu lo digo sempre que comer eso es como comer en casa, só que no hai que fregar os platos. Claro, <laughs> claro. claro. Nora, bo, moitos parabéns, de, eh, Eduardo. A verdade é que nós estamos encantados de, de darlle un bo, bocadiño de, de publicidade a ese restaurante que vai tendo últimamente moitísima afluencia de persoas. Sí, felizmente, na... felizmente vamos tendo alguna afluencia agora por condicións de tempo e eh, porque lo mes de enero, febrero e por por, y por el tempo, marzo se tornou un poquito más fraco, pero sí, a los fines de semana se trabaja muy bien y entre semana tampoco es malo, pero ah, sí. se trabaja mejor eh, en los fines de semana. Los fines de semana sí que no tenemos menú, tenemos un servicio de carta, claro, pero claro. tenemos, tenemos eh, eh o damos a hipótese a nuestros clientes que cada un haga su menú. Está bom, está bom. É, eh, obrigado, sim. muito obrigado. uma unha uh, Eduardo, tam, vocês têm uh, a posibilidade posibilidade de que a gente pois poida disfrutar tamén do de, de algúns postres que, que teñen procedencia tamén portuguesa, non é? Eh? Sí, nos postres, los postres ten, temos un moi tradicional portugués que é o pastel de Belém, <laughs> que é unha, unha tartecita de, de, de crema horneada que lo hacemos aquí. Eh. Mm. A parte disso temos máis tres postres que, que son de elaboración caseira. Portugal, sí, sí que era o pudín, lo pudín de huevos, que es, es muy típico ahí en Portugal, es como un flan de huevo, pero sí. ahí lo, lo, hacemos solo con yemas de huevo sí. y, eh, y, leche, sí. y, y, caramelo, azúcar y caramelo. Ah, la, las tartas de queso también las hacemos aquí eh, y un pastel de galleta. Oh, todo, todo elaborado personalmente y familiarmente, ¿no? Sí, sí, sí, es un proceso muy, eh, muy artesanal. Eh, los postres, eh, los postres se ocupa mi mujer, <laughs> que, lo, que los hace con mucho cariño y por eso fican buenos. Y, además tenemos que, normalmente se tiene que tener por aquí, unas veces la arpeira al final de semana. Siempre tenemos siempre tenemos a tarta de Santiago, ah. con respectivo apenas, ¿no ah. Para, que sea para que como debe ser. Sí, sí, acompañamiento, ¿no es? Sí, sí, sí. sí, sí. A estas horas, eh, falar de, de, de cantar, ¿no? eh, falar de comer. Sí, sí. Cafame que hai agora para, <laughs> para no, merendar. Bueno, estaremos lejos, pero vos podería invitar para vir probar. Hoy teníamos un menú fantástico. Teníamos un potaje de lentejas de primero, oh, una ensalada de atún, Uhum. o, o, o caldo gallego que, que todos os días compõe o menú, uhum. e, um, Y que teníamos más era lo potaje de, y paella, sí, porque todos los jueves tenemos paella. Hay unos platos fijos que tenemos todos los días. O sea, a los martes siempre tenemos arroz caldoso de marisco. Eh, a los jueves siempre tenemos paella. A los miércoles tenemos un plato de bacalao de segundo y a los viernes igual. Ajá. Olha. A los bienes servimos tamén eh, uns callos a galega Olha. Oh. con garbanzos. Para degustar, va, para poder eh, elixir entre eh, moita moita variedade, moita ah, variedade. Ah, teríamos, por exemplo, de segundo un salmón a la plancha, unha mm, fritura de pescados, un bistec de cerdo, un, um, unha milanesa de pollo e como alternativa e com un pequeno suplemento servíamos un entrecote de ternera gallega. Tá Ostras. Tá obrigado. Oh, uma, uma coisa que eu eh, quería mm, mm dicir aos nosos ouvintes que é importante que, que, que reserven, non? É eh, que chamen... Es, es, es, sí, não é uma condição é, imperativa, pero sempre é melhor, porque às veces que se é que passar é que ao final de semana a gente se chega e, e não há mesas. Claro, claro. E se poderia evitar isso se a gente chamase. Nos temos no, nas redes sociais, temos no Instagram eh, una, mm, una página que es Agarismo Restaurante sí. y la gente nos puede seguir por ahí, mirar un poco do que nos hacemos uh -huh. ou então chamarnos pelo teléfono 934 60 20 22. un teléfono de contacto para poder reservar e, e importante para que toda a xente poida disfrutar de, de todos dese menú, que ademais é económico, é, ¿eh? é un menú de, Yo de creo que con sí. accesibilidade bon, por aquí ¿no? por cerca non encontro a un menú máis barato que este. Ah, e, ben, e, e que se preocupe tanto con la calidad do que damos a comer a nosos clientes. Ten, ten un equipazo, ten un equipazo de, disfrutando podendo a atender a xente e todo. Ah, unha má aperta aí un, un saúdo carimoso para a súa señora que, gracias, que é cociñeira, non é? Eh? Muchas gracias. E, e para o equipo que você dirige, sí, non? Eh? Esto, esto nada se hace solo, se hacemos se claro. hacemos todo con un equipo. Claro, claro. E con cariño. Sí, sempre, sempre pomos un pouco de cariño en todo o que hacemos. De, de, de verdade que estamos encantados de, de poder falar con vostede, vocede. Eh, Por certo, Eduardo, tamén poden elixir ou poden pedir algún menú de especial, non? Eh, si sí, a sempre, que tenemos, a, sempre que tenemos tempo e cando la gente nos chama con, con antelación, lo sí. podemos preparar un menú que les agrade e sí, que para vaya unha comunión, eso. Así un... como para grupos e para, para encuentros, nos podemos eh, nos podemos adaptar ás necesidades de cada cliente. Para unha comunión, para un cumpleaños, para un bautizo, sí, eh, sí. un grupo de amigos, despedidas, claro. aí claro. la Navidad facemos muchos moitas cenas de despedidas. Claro, claro. claro, claro. Eh. Entón se acerca uh -huh. o menú e cada e, e vamos de encontro a cada necesidade que ten a gente. E para agora para a Semana Santa eh, También, ainda moito mellor, non é? Si, si, sí, eh. sí, <laughs> Eduardo, que, que, que, que estamos encantados de poder falar con você, que eh, agradecemos moitísimo a súa comunicación. Yo les agradezo logo a oportunidade que nos deron de, de nos levar a conocer a máis gente. E eh, o que nos aguardamos e nos que, que, que teña moito éxito saiba que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos Por lo tanto hai te, a ter moito éxito seguro me recordaré de vosotros sempre vale <laughs> unha aperta grande Eduardo un abrazo, moitas muchas Moitas gracias luego, muchas gracias por a oportunidade moi bien gracias Radio Samboy